Eztalenik eh, edo hasteko bideo informatibo bat, eh, informazio praktikoak emaiten dituen bideo bat, frantsesez. Elburua zein da, enpresa munduan, eh, bereziki enpresa undietan, langile batek dituen eskubideak aurkestea, esplikatzea, eta azkenean bakotsak, langile bakotsak ere jakin dezadan, jakin dezan, eta nik ere berrin funtsian, Uh, zein diren bere eskubideak tono simple bat baliatuz, umoretsua, bo, egia erran nik pixkat pizua, atxamaitun dana, baina, bo, informatiboa, behintzat, hau, etzaio kentzen ala. Des moyens de survie aux salariés des entreprises, et particulièrement des grosses entreprises, qui malgré un service juridique très nourri, opèrent quotidiennement un arbitrage entre le droit du travail et la rentabilité de leur entreprise. Hori da, eskubideak eta enpresaren interesak zein dira enpresaren kalkuluak gehienetan, e, beraz, enpresa handi hoietan, eh, be, enpresaren aldekoak eta langileak ezpaitira aski informatuak azkenan haien eskubideeri begira, eh, be gazteunek, e, erabakidu bideo bat egitea informatiboa, e, bideoa initz, lehenago egiten zituen beste bideo batzu, bonjour triste bitez deitzen da, eta hor uh, bonjour boner deitu du, beraz bere bideo sail berri hau, eta beraz adibide bat emaiteko, enpresa batean hartuak ziztelaik, uh, be kontratua esku artean ukaiteko, adibidez, be epe bat bada eta hori jakiteko da. C'est la règle de la non-transmission du contrat de travail dans les 48 heures suivant l'embauche. Si tu veux, l'article 1242-13 du Code du travail explique le contrat de travail est transmis au salarié plus tard deux jours ouvrables après l'embauche. Hala, ulertu duz, eh, berdin, eh, espikatzen du, beraz nola, martxan den, azkenean, eh, be, sistema hori, eh, kontratu bat normalki, eh, be, joiten zireztelarik enpresa batera, hartuak ziztelarik, kontratu bat baduzi zenpetzeko, eta biegunetan espada egina, eskubide batzuk irekitzen ditu horrek, eta horiek ezagutzekoak dira, zuen burua defendatu behar balin baduzue, adibidez, arazo bat balin baduzue enpresarekin, eta et eh bah ben, ça veut dire que tu peux demander la requalification en CDI, mon copain. Hala, ah, kontratu mugagabe bat, adibidez, galdetzen alduzu, olako kasu batean, ba, ez ditu denak zerrendatuko, bainen bideoan espikatzen du, YouTubeko aktore unek, badu bate serio saiduri ere, eskobidea landu du, eta luz, lotura zuzenak ere maiten ditu bere bideoan, info praktikoak, bainan gelditzen albalitza, inbeste zinema egiten ez letaiki gaizki. T'es refait, t'es repeint, c'est ça la vie, mon pote. eta interesatu balin bazizte. Bonjour, tristez, dio YouTubeen eta atsemanen duzie beraz hori dena. Telebista putz, utz, itzetaput. Bestalde, bideo bat eh, sarean eh, ibili izan dena atzotik, Euskaldunen artean bereziki, Bask to the Future deitzen da, bideoa nik uh, WhatsAppen bidez eskuratu dut, sare uh, sozialetan ere ikusi izan dut, hor promenatzen, eta be hasteuntako fenomenoa da, funtsian Retour ver le Futur filma Back to the Future, inglesez, hasteuntan aipagai nagusietan zen, filme fatmatu untan, bakizue, auto delorean, delorean autoan sartzen dira, eta uh, be, duiten dira geroruntz, eta beraz hor filme famatu hortan data bat garrantzitsua zen, 2000 amabosteko, 2000 eta amabosteko urriaren ogoita bata, hots atzo, eta hor baitzen McFly famatua heltzen beraz geroruntz, eta hemen bideo hau Bask to the Future deitzen dena, ertzainak rock taldearen disko berritik jaso dugun aurrera penkantu bat. Hau dena, aldatu nahi nuke. lanbidoa hasten da urrian, mila batzun talarrogeita bost urtean, ikusten dira beraz gara jortako uh, irudiak, eta hor, adibidez, be autoa zaborekin ibiltzen da, ondakinekin martxan da. barregarri utziko duenek, erregai definitibo asmatu dut, Komposta! komposta erregai definitiboa mila batzuntalaro bost urtean eta hor beraz ikusten dira delorean famatuan prest bimila eta ama bosterat joaiteko independentzia lortua izanen delakoan eta bar, eta bar, eta olako eh, jokoa beraz hasten da bideo untan, geroa imaginatzen du, EH Bilduk EH Bilduk baitu egin bideo hau animazio hau marrazki bizidunekin hainbat gai aipatzen dituenak erramezala independentzia independentzia, zaborrak edota ondakinak eta feministak ere aipagai besteak, beste geroari begira beraz. Bask to the future deitzen da bideoa sarean atsemanen duziena. Eta be gu, gibeleruntz joanen gira orain txetan aldiz. Gibelera begira espaita gaurko taldea hau bainan aste buruntan irunen arituko den taldea eta irlandesak diren The Undertowns, hemen txe Teenage Kicks kantuarekin. she's mad, she looks so good. I wanna hold her, wanna Tons taldea Teenage Kicks kantuarekin eta erramezala. Irlandan eh, derin sortu zen taldea mila batzun irurogeita ama bost urtean, larogeita iru gara jortan gelditu ziren eta berriz hartu dute. orain dela mar ama bost bat urte berriz eta irunen izanen dira beraz fiko ban. Larun bat gauean euskal taldeak ere hori izanen dira zlukers edota lai detektorz bezalako Taldeak. 이제 Laster bizio aipatuko dauko Fred Berruetek, eh, hori tarazten dautziet, baina hain zin telebistari alternatibat, eh, alternatiba bat barkatu, bon, internet baldin baduzie aldiz, uh, eh, gauuntan Franz 2 eta Le Pen boikotatu Mediaparten webgunea begiratu. Ez dautziet, ez dut nik erran hori, Mediapartek du erraiten, ez dautziet berriz eginen polemika, telebista katea Frente Nazionalaren gu komitatzaren ingurukoa prentsa guzietan aipatzen baita eta eztabaida kasik inutila bilakatzen baita. Baina uh, dena den Mediapartek uh, bere ganatu du, hola jaiten aldugu, uh, Mediapartek harrapatu du infoa eta bere webgunerako eta eztabaiderako publizitatea egiten du horren bidez. Artikulu bat hemen adibidez Mediaparten, uh, Remon, langile zaharrena, irurogeita ma bost urtetan Enpresik gabe baitzen, lanean hasi da behiz, publizitate banatzen, eh, bakizue, posta gutun postetan emanez, zonbait egun berantago hiltzen, duela lagurteko afera da, baina txemea beti hauzitan da enpresarekin, Mediaparten artikulua, eta inkesta berezia gaiaz, Mediapart gunea edabidea interneten irakurtzen alduziena, arpidetza batekin, eta egun, beraz, egun berezia da, eguerditik eh, hasi eta gauerdi arte urririk baliatzen ahal zie artikulu guziak irakur gai eta bereziki beraz seietan abiatuko den eztabaida uh, gaurko eztabaida auzo herrikoien matxinadak izanen dira aipa gaietan duela ama urte zaed eta buna mazazpita urteko gazteak hil ziren poliziaren aintzinen korrika egin ondotik eta familiako kideak hor izanen dira beraz sarri kazetariak abokatua eta bar ama prozedura judizialak poliziaren hitzak bakarrik entzun dituelarik beraz beraz hor, uh, eh, behen zuten alduzie, ez da bai da, izaiten aldena, erramezala, media parten webgunean, uririk eh, ikusgai gau erdi arte. Eta bestalde, berdenboran, boran, erraiten algenuke, kasik, ja Michel, genisok, segitzen du akordeoia jotzen, jotzen, eta jotzen, eta bai, bere helburua baita, ameka orenez akordeoia jotzea gelitu gabe, errekor bat. Gein ditu nahi du gizonak, ez bakarrik bere plazeraren zat mila behatziun talaro larrogeita malau urteko marka bat nahi baitu gain ditu, baina errekor hori etzen edo norena, berak baitzuen duela hogei urte amaregunez akordea jo, akordeoia jo, biztan da, etzuen beste neorkolako ideia bitxi eta orain beraz nahi du, ameka egunez egin, nolakoa den bizia azkenean helburu bat delarik ez du beste deusek garrantziarik. Eta jamezala bizio talde alaster aipatuko dauku Fred Berruetek, eta uh, odei barroso taldeko kidea delarik, uh, bideo bat ere atxamaitan luziena www.fr.fr.en Euskara, Frantsesa eta Duala izkuntzak uh, topaketa bat bertsolaria eta slamlaria, do slamak egiten dituenaren artean, kapiten Alexandre deitzen da eta bideo batean ikusten alda uh, topaketa hau eta entzuten alere. Zaten da alaia Izaten da itxan guk partekatzen dugu jolasata itza eta gu partekatzen ari Bien arteko topaketa ikusten duzie sarri, seiontan donibane loitzunen arituko dira uh, eta aetzen amarrak eterditan. Résonance du monde, ma. Plume transporte l'écho humain, les mots de l'homme, les mots de l'âme, l'écume des jours, l'éclat des nuits. Derrière l'écran, accro à cran, j'écris avec le cœur écrin d'amour toujours. Hala, interesgarria emaiten alduena, edo polita izaiten aldena, eta guazen eintzin aurrein, lotura simplearekin, zurekin Fred Berruet. Bai, Arantxa, gaur bizio talearen biagen diskoaz mintzatuko gara. Bideak izenekoa.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 Arabainan, kontzeptuan dana bat eskaini eta urte bat ez edo, landegiontako kantuak prestatu ditu. Amasai abesti begia hauekin, erakusten digu, oraino gauza frango bat dituela erraiteko. Galdetu nion eure buruari nor nintzen ni nor nintzen ni nion eure buruari nor nintzen Bizpilu tzo, izpilu tzo, zer nago agatoki Munduak ez nau maite, ispilu tzo, ispilu zer nago argal lodi Nik ez dut erranen entzun nahi duzun hori Mundua maite dut baina munduak ez nau maite Lenik zeure burua maitatzen hasi zaite Nahi dudan jaskera, horrekin kalera Gezki begiratzen naute, normala hori da Besteen begira da zure kezka bada Zuetzara nahi duzuna nahi duten azara Nor nintzen ni, jakin hori zuzoik da Usta begi honetan, alako mezu pasarazle lan pikaina eginez gai arras desberdinak tratatzen dituzte, edergia pailatu testuen bidez. Horrela, gai batzu nahiko intimoak izaten aldira. Ara nola, odei bajosoren ama zenari eskainitako zaindu kantu giarri honetan. Zunere sua otzean, zunere itzala udan, nere pausoa bidean, nere arnasa elmugan, ez dugu aski itziztegietan eta gugan zuria zenbat maitatzen zaitudan. Batu torpeak ez dudan sorteak Pozaren idorteak utzi dit Bisa ikustia Milioi kaldizatera behar litzake eguztia Nik zuri itzultzeko zuke mandida zunguztia Dena delarik laino Zugandik erduen Obe begiak itxi itxu gelditzea baino Gaur da esperantzan Sinesten genuen Tafedeak aldu nuen Denko bat sortzera ino Segundu bat Bertzale, Bain baino gehiagotan gizartea zuten ikuspegi kritikoa ematen digute ere. Aktualitatean pilpilean diren gai batzu tratatuz. Etorkinen sufrikarioa aipatzen duen amets baten bila izineko kantuan bezala. Hemen lanerako ago, itu? Ez dago herri herrialdean. Ez dago herri. herria. Eskuta adien. Ez dago hirean Ezinak bortzatuta, amets baten bila Nina bultzatuta, etorkin pila Itxaso zaratatzuan, bidai izila Ez gehiagi dituen, amets boro pila Gelde uoldean zanpatuta, ilusioa Harantza dunezietan, odolustuta Malkos betetako itxasoan ondoratuta Oiuka, amorruaren balek tirokatuta Arnaz ez duka, ez duta izkutuka Inor nahi ez dituen lanetan lokaztuta argiz ere, patu goi bela Ta esaten dute lanak entzen dietela Paperen botere handia da ez uste Eskubideak eman eta kentzen dituzte Pertsona mailaka, ez ditza saika Lurra, guzti etxea baita Eskola zaharreko rapa, eskola berrikoa Musikalki ere, disko hontan hainiztasun gehiago badela erranen nuke Lehen grabaketa hartako amorrua beti horba, baina nageri da egiten dutenarekin plazera hartzen dutela. Lehena bezala, lan hau ere autoeko da. Masei kantuak aski desberdinak izanik ere, batasun handiko diskoa dugu, eta produkzioa ere ez dute bat ere gogitzerik. Diferentzirik ez da, diferentzirik ez da, hemen inorrez da, inor baino gehiago, diferentzirik ez da, besta Eta ez da gutxiago Diferentzirik ez da Diferentzirik ez da Hemen inorrez da inor baino gehiago Diferentzirik ez da Ez Jo Olaskoagak programazio eta musika mailan egin lan apartaz gain Odei Bajosoren eta Gorka Rodriguezen arteko elkarrizketak ere guztiz goraipatzekoak dira bian izdiario bikainak testuen kalitate ezin hobearen zerbitzuko jagiak direlarik. Kalitate handiko japa euskaraz eginez, edo zoinen ino iritsiko diren hainbat emozio sortaraziz, estereotipoetatik ugun, biziok estilo hori bere ganatzen jakindu. Bere aintzinetik, bertze batzuk jakitzuten bezala, bideak urgatuz. Nere aldetik, bertzerik ez arantxa. Eldu den aste arte usten zaituztet, bizioren disko berritik hautatu dizudan kantu honekin. Ametxen lura. Gaur denak berdinak dira, ta guztiak desberdin. Gaur ez du egin, gerla bakearekin. Ez istilu, ez iskilu, urrea ez da aberastasunaren ispilu. Agintzen du izanak ez izenak. Gehien gorik ez dago onak baitira gehienak, zirenak ta izanen didenak bidean gurutatzen dira doazenak eta datozenak Goaz gato zerraik gabeko trenean Autorik ez da eta bizitzak doaz burpilen gainean Gizakiak bare ikasi du alare Lurra zapaltzen hil izan gabe Gure ametxen lurridor hori eman gol Bihurtu data ona baizik ez litek esor Horne horrez da ezerta denak dira lor Ta denak dira lor, ta denak dira lor Lasaita gustora, Bagoa edo nora ez izateko ez da zenbatzen denbora Uneak berbizita sentitu Bertan ordulariaren horratzak dira gelditu agintari buruzagi politikarik ez Denak lan askatzen duda dezuzda lortzen nekez Kalerdian ez dira hiltzen umeak gozez Eritasunak sendatzen dira besarka da batez Ozono geru da ez daukazu lorik Guri ametxen lurran ez da pertsonaka historik Inork ez du agintzen hemen ez dako jainkorik Ta pertsonen gan jarria zabaletik sortutako aletik Jaten da eta ikusten da argia itzaletik Jokoari ostiko jolasen magaletik Aste buruko kezka ez dira reala eta atletik Libre gabiltza bizitzaren kaletik Mundu ideal bat sortu da idealetik Atik badaki zuta daki Durra azpian egonagatik, ez gaudela gainetik Denak bizi dira lori denek diotetori Eskua luzatzen dizute ez erori Ez da inor hiltzen ez da inor bizi Andenak laude eta berdin dio norrel duzen lehen bizi Gure etxen durri hori eman gor Bihurtu data hona baizik ez liteke xor Horne hor ez da ez erta denak giralor Ta denak ta denak giralor Ez berdin ezin ez indazi gortu Arrazakeriaren sasia bale hortu Dena, gure, zelaietan barrena Beti da guri orena, hil ala sortu Mila kolore lurberaren gainean Petaloak bailiran berdintasunaren lorean Beldurra ez da ageri kaletan zehar Gezurrak zirudienak zorion adakar Ez negar, ez malko, ez behar, zertako Pobrerik ez dago, aberatxik ez dagoelako Onartua, autua, errespetua, baikurra Zatoz, ezagutu gure ametxen lurra Gure ametxen lurridor, hori emankor Tauna baizik ez liteke sor Bizio taldearen disko berria bideak deitzen dena eta beraz Fred Beruetek aurkezturik milesker esker zuri ondoko aste arte beste talde baten zat laste erritzeta segitzen dugu iritziaren tenorea maite lepaiek hilabetekoak aipatuko dauzkigu gaur Pascal Lafi taldiz izaren da gure gaurko gomita doni bane loitzunen denbora trukatzeko gune bat proposatu nahi lukete informazio bilkura bat antolatzen dute ondoko astean eh, Pascal Lafitekin aipatuko dugu eta antzigabe gabe maia muruaga gurekin izanen da seiak kantuz kantu aipatzeko anartean bostak eterdi euskal irratietan berriak zurekin bernadetar gaina Greban segitzen dute Baionako auzitegiko abokatek. Christian Tobira Justizia Ministroak erreformaren pondu batean gibelerat eginik ere Baionako abokaten zat egoera estela aldatzen eta laguntza juridikzionala galtzeko iriskoan segitzen dutela salatzen dute. Laguntza hori apalduz ezin dituztela behar gehiena dutenak behar bezala defendatu. ehun bat abokat elgarretaratu dira egoera Eguerdi untan, Bayonako hauzitegi aitzinean. Frantses Lugaldeko izkuntzen egoera lehen lehoan deiadar Bayonako manifestaldian Euskararen koofizialtasuna galdeginen da larun batean, beste Lugaldeetan ere izanen dira gitzabereko mugimenduak Bretania, Oksitania, Alzazia eta Korsikan zorzion mila euro ebatxidik maule ondoko adinetako presuna bati, laugazteak astatuak izan dira, egun juliaren aitzinean pasatu dira, ez dira preso emanak izan, bainan zaintza elektronikoarekin eh, egonen dira, beharko dute justiziaren esku egon edozen mementotan. Herritipietan zerbitzu publikorik ez da gehiago gobernuak proposatzen du posta bulegoak izan diten zerbitzu publikoen etxeak, atarratzeko posta izanen da gisa hortan departamenduko lehena zerbitzu publikoak berriz ekarriko dira beste manera batez ilan helduden urte astapenean idek litaike etxe hori. Siberoa zinez egunak biarretalarun batean maulen Euskal eta Euskarazko filmak ikusteko parada Hebentik elkarteak antolatu zinema festival horrekin Hebentik elkartearen egoitzan eta maule baitan edatuak izanen dira filmak. Ostegununtan jokozkan Kamposa joan pilota eta eskubalia aipatuko ditugu. Pilotan trinketeko munduko kopa bukatu berria da Mexikon, emaitza gazi gozoak euskaldunen dako, txakak frantziaren dako, gurekin izanen dira dukazu munduko xapelduna, oksandabaratze brontzezko domina eta laugarren bukatu duen argia holtzomendik. Eta Filipo Zandabaratz gurekin dela baliatuko dugu, eskubaloia ere aipatzeko Irisarriko presidentea baitugu aurten, Irisarrik lohmo errezibitzen du larun batuntan. Zuek ere saio hortan parte hartzeko, telefonoz 0 bost bost behatzi, iruz amalau amekera deitzen alko duzue, ostegunean berean, edo jadanik emailez, jokozkampo abildua info eta Twitter kondua ere horri zanen dugu, jokoz maga, kampo! Jokoz kanpo ostegun guzi zazpitatik sortzietara zuzenean Euskal Igatietan. Bizirik biziran emankizuna hilabeteko bigarren asteleenean. Eta errepika astezken untan gaueko behatzietan. Aldi untako gaina nagusia. Alternatiba Bilbo, alternatiben herria. Urriaren ogoita lauan Bilbon iranganen den alternatiben herria bizirik biziren emankizuna. Berritzen gai, astezken hontan gaueko behatzietan, euskal irratietan. Bon emezo medikoaren dei hauzia bururatzen ari da, larun batuntan zer erabaki emanik izanen den jakinen dugu, gure hostirale goiz goizberriko gomita, iban boka bokata hauziaz mintzatzeko. Itz eta itzeta putz, itzeta, itzeta, putz, itzeta eta, itzeta putz, itz eta itzeta putz, itz eta putz, putz, putz, putz, itz eta, putz, putz, putz, putz, putz, putz, Berria puntu eusen eh, senaturako autagaitza aipagai Espainiako zat, senaturako autagaitza bateratua aurkestea aztertzen ari dira Nafarroan aldaketaren lau indarrak ezkerrak baldintza gisa jarri du guztiak elkarrekin joaitea bestela ez dagoelakoan ezer egiterik momentuz beraz eh, borondatea gertute geroa baik ahal ahalduguk eta ezkerrak hori aipagai beraz berrian. Bestalde, diru politika eta Europa aipagai dragikabendurako utzidu utzi du QE programa zabaltzeko aukera, maileguak haunditzen ari baldin badira ere, ekonomiari beste bultzada bat emaitea aztertzen ari da Europako Banku Zentrala, berrian aipagai eta beste gai nagusi berrian, Ega, ega aztertzea erabaki du Eusko hau batez. ez. Eh, Euskara tituluen egoerari buruzko azterketa bat egin dezala laui labeteko EPEan galdegin dute eta parlamenturat bidaltzeko ondotik ikusteko beraz eh, zeinetakoa den azterketa hori. Argian bestalde gainagusi kukutza gaztetxea, bederatzi hilabeteko kartzela zigora kukutzako hauziperatu guzientzat Bilboko hauzitegiak bederatzi hilabeteko presonegi zigora beraz ezagidie, emeretzi gazteei kukutzaren eraisketaren kontrako manifestazioan desordena publikoak, kakotxen artean eragitea leporatuta, kartzela zigoraz gain, laro geita lau mila euroko kalte ordainak ordaindu beharko dituzte. Bestalde argian eh, klima aldaketa, klima aldaketa ez eztabaida gaida Bruselan eta una ibrea beraz argiako kasetariak horbiletik segitzen du eta uh, txiokatzen Twitterren beraz eh, zuzenean emaiten du unen berri, do eman du unen berri eta hemen beraz argia puntu eusen bilduan atxamaiten alduzie, titulu nagusi hau eman dute Klima aldaketa beraz eztabaidagai Bruselan soluzioa ez da Paris izango uh, Parisko beraz kop hogeita bat gailura aipagai. Eta munduaren geroak errez eta berriak behar ditu unaibriaren artikulua beraz sistema aldatu ez klima uh, beti bergaiaren inguruan hemen uh, hainbat azterketa proposatuak dira. Hey! Kaseta puntu eusen ere kukutza gaztetxaren eh, aldeko mobilizazioen gatik kartzelaturuak diren gazteak aipa gai. Baina bestalde, hasteuntako gai nagusia, hiri elkargoa, eta kanbo eta basusari uh, bi errietako hausapesen iritziak, beraz hemen bilduak, eh, Euskal Iratietan ere bildu gintienak, zalantzak argitu, hiri elkargoarekiko iritzia adierazteko besten iritzia irratiak ere zerrendatuak dira beste hau ere gazta Euskal Iratien webgunean ere soinuak entzungai eta nafajoak akitania Euskadi euro kide izaitea eskatuko du atzo media bazken titulu nagusi zena beraz gaur gazeta puntu eta Frantses prentsan ere ipagaiden gai nagusi bat Asterix hogeita ma seigarena aterako da eta Euskaraz ere aterako dena iduriz. Eta gai nagusi bat ere gaur media bazken, xarean hainitz partekatua izan dena. Zala uh, goiti, jauna, Francis Zala goiti, aviron baioneko uh, presidente uh, ondokoa, doko presidentea. Uh, lur historioetan kanbon bere lurrak eh, baitira hor kanbon pelu berezi batean eh, sartu direnak biziki fite dosier berezi bat, beraz ikerketa bat eramandu, kasetak e, media bask uh, paperean ere atxamaitan luzena gaur eta zuduestekin bukatzeko eskualdeko bosak aipagai eta ez bat proposatzen du zuduestek Alen Ruse eta Virginie Kalmelen artean zuzenean bideo bideoan ikus eta bestalde Suedian gertatu den erasoa eskola batean, Dark Vadorez bestituazen pertsona bat da hor uh, eh, beustezko hiltzailea eh, gaur hil dena, baina Hori, aipagai nagusi gaur sud-uesten, alei, morain aintzinagoazen iritzia zurekin maite lepai ondotik gure gomita zuzenki Pascal Lafit izanen da doni bane loitzuneko truke gunea aipatzeko. Kanto efamatu batek dio, sortzen den haurretaik bat, emazte bat dela eta jadanik legar bat habo badiala emazten erreglak edo hilabetekuak lukso bat bezala ekarik dia eta hola jaraikiko da. Hilabetekuekin juiten dien produktuen TVA-en apaltzia, ehuneko hogeietaik ehuneko bosta arte, esti ihun hartu frantses deputatiek. Arazua, berogeita hamabos milioan galtzia datiala gobernoaen budjetian. Erangabedua legebiltzaran gehiengoa gizonek diela, eta ehuneko hiutan hoita hamarek diela parte hartu boska hortan. Katerinu Kutel, deputatu sozialistiak zien ekarten geia deputatien aitziniala, hamazazpi mila izenekin petizione batetan bermatzez, eta e, Georgette Sand kolektiboak pusatuik. Hamabos minutaz ez tabada jaman onduan, erabakia ezetza izan da frantzian, aldiz, bermementuan, Inglaterra, Italia, Alemania eta e Kanadako parlamentiek TVA-en apaltzia boskatu dielaik. Hots, hamarlau kakots zazpi miliu emazteek jaraikiko die pakatzen presio askarenian ben produktuak, luksuzkuak ekarik dielakoz. Hilabetian behin erreglaku keitia luxo handi bada gizontio hoien zat. Luksoan definizioa haleikea ipatina nahi kaio kostatzen dian estena Alors il faut savoir que les femmes attendent cette période chaque mois avec impatience. On adore ça, bonheur que ça nous procure. Moi que j'ai mes règles, j'adore me suspendre à mon lit. Et puis quand on a nos règles avec mes copines, on s'habille tout en rose et on fait la danse de la monstrue. Un et deux et un et vive les règles. J'aime mes monstrues. <laughs> Mensonge. Maite lopai, mil esker, laster gurekilan, Izanen dugu maia muruaga, eh, hori e, seiak urbildu zin, eh, akantuzkanto eman norduen gomita, ez dakit oraindik indik berak erranen daut eta erranen dauku funtsian, baina momentuz gure gomitaren tenorea dugu itzetaputzen. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta txalde untan aipatuko dugu uh, egitasmo berri bat, doni bane loitzunen, uh, gune bat, trukatzeko gune bat, uh, trukatzeko gune bat, baina ez edo zer trukatzeko gurekin dugu paskal Lafitte, txalde honu. Txaldean. Hau dantzu, beraz, herri-berri taldea bertzaleko kidea eta autetxia zira, eta beraz, erabaki duzie, plantan emaitea donibane loitzunen gune berezi hori, denboraren trukea, frantxexez akorderi deitzen den uh, kontzeptua da, hola ejanen dugu. Ai. Orduan ideia da, denbora trukatzea, espikatzen aldaukuzu, pixkat nola martxan den, Paskala? Bai, hasi baino lehen zuzenketa txiki bat, guk ez dugu martxan emanen gune hau, akorderi eh, deitzen dena delakoa, um, baizik eta eh, agerian emanen dugu konzeptu berri bat. Proposatzen duzie. Berri taldea ararteko bat baizik. Horrek erren nahi du, azalduko dugu uh, moderno hau, errenen dugu, espikatuko dugu zer den, nola funtzionatzen den, eta helburuak zer diren, jara, eta hau azalpen, azalpen hori egiteko uh, eh, montatzen dugu bilkur, ofer, mintzaldi bat hori buruz eta gomitatu dugu aditu bat hori buruz, Alain Filip deitzen dena eta unek xeetasunetan azalzen, eh, azaluko da, dauku uh, dizkigu zer diren uh, xeetasun guzi-guziak mm. eh? gure Eh, nola egan, eh, ekimen hori eh, gure baloretan da, zenta elkartasunez bete baita eta hala, eta sozial alorretan ugitzen baitu, dasmarcha honek, ekimen honek, donc, beraz gure gain hartzen dugu az, azalpen hau, nahi mhm. duzu. Ados, ideia da, beraz hor, ondoko hastean eginen bai. den bilkura edo biltzak publikoan, uhum. Mhm. esplikatzea zer den eh, denboraren trukearen sistema, eh, eta ondotik eh, berdin erriko etxak bere gain hartuz iniziatiba hori. Ba, ala, uh, piskat uh, historioan sobera sartu gabe, erran behar da, fin, uh, konzeptu unek sortu, sortu dela uh, kebekian, dola ogoi tamar bat urte bakizu. Horatzen, hola, akorderi, akorderi zer den, be, simple da, da, euh, plantan ematen da, servizio bat, da pertsonen artian trukatzen dute gaitasunak, gaita, euh, trukatzen dituzte gaitasunak. Mm adibide bat, nahi baduzu, norbaitek gaitasun edo uskumen berizi bat badu, ema informatika alorrean, Uh, unek proposatzen du bertzen, proposatzen du bertzen norbaiti, Horen eh, bat laguntzeko gai hortan eta zerbitso honen truk bertzeak emanen dio, itzuliko dio, uh, bertze servizio eh, bat izan daiteke, ez dakitenik, uh, eh, da garraiaren autoen uh, alorrian, kaserrak askuntzaren uh, alorrian edo alako gauzak. Bakotsak, prinsipio da, bakotsak badu eskumen bat, gaitasun berezi bat eta gaitasun hau trukatzen haldu uh, bertze servizio baten truk. Hara. Mhm. Hori da, azkenean, eh, dirurik gabe funtzionatu nahi duen gune bat. Horixe, xe, ez da dirurik, eh, dirurik ez da niunatzen, baizik eta denbora. Mm -hmm. pasatzen baduzu oren bat, eh, zerbizio uh, baten truk, ebe bert, eh, bertzeak itzuliko dautzu gauza bera, oren batez bertze alor batian. Mm. Azkenean, denbora, dirua denbora bilakatzen da. Ah, horixe, horixe dirua, eh, bai, denbora dirua bilkatzen da, bai, bai. Mm, eta nundik edo zergatik uh, ideia hori ukan zergatik nahi izan duzu hori proposatu doni ibane loitzunen? Zenta, uste dugu, bon, uh, antzinetik lehenago bildu gira, taldea bildua da, aztertzeko uh, konzeptu hau bon, Alain Philippe Chartuda gurekin harremanetan, uh, eh, konzeptu moderno, moderno horrekin. Eta erranez, xarkatzen dut, mm, talde bat edo norbaitek presizanen, norbait presizanen dela uh, eh, konzeptu hau pasarazteko gizartean edo errian. Bon, gu azertu dugu uh, eh, konzeptu hau, ados izan gira eta gure gaina zen dugu hau. bon, jakin behar da badela nola, uh, izan da, nunbait, buraxo bat nahi baduzu, zel deitzen dena. Zel da sistem de charge lokal, eta hau funtzionatzen da, aspalditik uste dut, uh, frantzian. Eh? Eta ezagutzen, ezagutzen, ezagutzen ginuen sistema hau, baina hau, uh, trukegunea, akorderi da konzeptzio modernoa eta pixkat ezberdintasun bat badu zelekin parekatuz eh, horrek uh, nahi du uh, zel ez da zel sistema hortan ez dela egiturarik mhm. eh, bolentarioa dira eta norbait pres da trukatzeko gaitasun bat e, berte norbaitekin. Mhm. Ados, da, astapenetik gauza bera da. Baina e, akorderi sistemo hortan unek behar du egitura bat azpiti gebeletik Mhm. eta egitura unek izan daiteke edo norbait pagatua izanen dena, eh, lankide bat, langile bat nahi baduzu, eta gure gain hartuko duena eh, sistema honen funtzamendua, edo izan daiteke berdin, eh, erri baten servizio bat, nahi baduzu CCAS bat, eh, mhm. me, edo zan kasutan izan behar da egitura bat, zel sistemo hortan ez dela egiturarik, beraz zel sistem de charge lokal sortzen da, garatzen da eta hilzen da ez badela nior kibeletik. Mm. Akorderi kasuan, bada egitura bat, bada norbeit gure gain arduratzen, eh, arduratzen eh, hartzen duena, artura hartzen duena eta eh, funtzioa arrasten duena, ara. Mhm. Eh? Ados. Voilà. Az, azkenean hori da, mm, nahizen nuketena plantan eh, eman, eh, doni bane loitzunen, denboraren trukea, denboraren banku bat, azkenean ere hola deitzen ala egitura... Azkenean, da trukegunea edo bai eh, banko denbora bat, bai, hori mm. e- Eta, e... bon, eta erantzute, zehazki erantzuteko zure galerari, eta gara jartan, uste dugu, pasen dugu, itzultzen barin bagira pasatua den denborari, e, gara jartan bazen daitzen, daitzen zena hausolana, hausolana. Bakizu, eta hau, gero eta gehiago desagertzen ari da gure, gure iritan, basiritan berdin eh, mentetzen eh, dela, baina gero mugitzen da irietan, irian dienetan. Beraz guk sortu nahi dugu uh, hau, eta izan behar da egitura bat gibeletik. Mm. Hala, e, nahi bat duzu da lotu, sozial lotura bat, lotura soziala bat da, hori da. Mm -hmm. Ados, hau zolana, bainan ala ere kondatua dena, e, ez da zenbatua da azkenean, ez da eh, ipatzen baituzu etxaldeetan edo egiten den bezala, bon, hor, duak adiez ez dira kondatua, baina hor bai. aldiz bai. kondatua da. Bai, bai hori xe, bai, bai, bai, hori dena kontatua, dira, bai, prinsipioz. Mm. Topaketa gune bat, trukaketa gune bat, beraz denboraren trukea, bankua, frantxesez akorderi, eta beraz mm. Eh, erri berri taldeak hori eh, proposatzen du, bilkura bat antolatzen du hori ondoko astean? Ondoko bai, datorren azkenean portuko sardin erretegian, ah. zazpitan. Eta nori idekia beraz bilkura hori? Alor, uh, <laughs> nahi duenari, hasteko, euh, bon, i, izanen dira abisu batzuk prentsaren bidez, eta gero eh, norbait asolatzen balin bada mm, horri buruz, ebe libro tranquilki lasai eta daiteke gure bilkurari denei idekia da. Mm. Eta gero, uh, pentsasun, gibelan ere badela ideia, erriko eh, etxea integratzea hori, bai. orduan pentsot desmartxak ere abiatzen duziela erriko bai, etxearekiko? Bai, Donean erosinuko erriak lantzen du, nabe duzu, Agenda 21, bakizu? Mm eta agenda batean bada kutsadura, badera gai eh, ezberdinak, baina bersen eh, dugu, badela guk ere, bersen eh, badugu, badela, nola, alor bat hori buruz, eta agenda goita batzian, sartzen da ekimen hori, ez edo da, trukegunea. Ah, beraz, uh, gibiletik bai, berdin ikusiko dugu nola izanen da, nola izanen den eh, erantzuna uh, doni banderrek emanik, eta gero berdin uh, itzuliko gira erriko txeari, eta gale egiteko, zertan zepatzen duzu hori buruz, nola sartzen alko ziren desmartza hau, eta bom, ba, jakin behar da, badela bertze ere bai, mugimendu bat nahiko berdin-berdina dela, biarritzen, pauen, badira hiri nagus, eh, hiri handienetan, badira eh, ekimen horiek, eh, janeko, martxan dira. Mm -hmm. Ados, Pascal Afit erran bezala gurekin ginuen eta trukak eta gune hori aipatzeko proiektua behintzat erri berri taldea bertzaleko autetxia milesker. Milesker lantzazuri ere bai. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Ostegun untan, Jokoz Kamposa pilota eta eskubalia aipatuko ditugu. Pilotan entrinketeko munduko kopa bukatu berria da Mexikon, emaitza gazi gozoak euskaldunen dako, txakak frantziaren dako, gurekin izanen dira dukazu munduko xapelduna, okzanda baratze brontzezko domina eta laugarren bukatu duen arkia holtzomendik eta Filipok zandabaratz gurekin dela baliatuko dugu eskubaloia ere aipatzeko Irisarriko presidentea baitugu aurten, Irisarrik lohmo errezibitzen du larun batuntan. Zuek ere saio hortan parte hartzeko telefonoz 0 bost bost behatzi, iru zazpi amalau amekera deitzen alko duzue, ostegunean berean, edo jadanik emailez, jokozkampo abildua euskalirratiak.info eta Twitter kondua ere horri zanen dugu jokozazpiko maga, kampo! Kampo! Jokoz kanpo ostegun guzi zazpitatik sortzietara zuzenean Euskal Igatietan. Kantuz kantu aipatzen dugu gaur ere ostegunero bezala maia muruaga txaldeon. arratsaldean arantxa. Bo, no, rekarriko duzu zeru gris honek ilan aste buruntan zure mankizunean. Ba, begira, berezik izu pentsatu dut. Ah? Ba, ekit, zuk trikiti duzula. Bai, izan da. Eta <laughs> imuntza eta beloki. Eh? Imuntza eta beloki izango ditugu hemen eh, bo, estudietan barrena ba, bata bakarrik. Eh? Beloki urbilduko zaigu estudiora duela gutxi elkar eh, plazaratu baitute beraien azkena eta hartara ba, diska berria deskubrituko dugu. Egia, ikusi dut eh, badoken aterazutela hor kantu bat, eta, bo, ados, disko berria, kantu berriekin, edo nola doa disko hau? Ez, e, justuki beraiek atzera begirako bat egin nahi izan dute dizkaunekin, hau da, e, erromeriak eskaintzen denbora handan adara mate, eta ba, pieza esan gura txu zonbaitzu hartu dituzte, berri baitzu ere sortu, eta birmoldak eta batzuk ere e, sartu dituzte. E, diskoaren izena polita da ere? Bai, egurre. Egurre! <laughs> zergatik deolako izena, adakizu, edo espikatu dutzu? Ba, bakizu, e, erromerietan, e, trikitisa jotzen ari den bitartean tapanderoakin, e, askotan esatu dute, gurre, gurre, eman, eman! Eta giroa emaiten du, horret pizteko biskat. Bai. <laughs> Eta orduan ze ispiriturekin itzultzen dira eh, hainbeste uh, urte hasi zirela elgarrekin lanean, eta orain hor eh, ba, bat. Beti berdin, bai, beti berdin segitzen dute, esango beraien lanaren oinarri beti izaten dela ba, e, bestarako e, umorearekin eta baita ere aldarrikapenekin e, kanturien e, atontzea eta hala ze, horrengo eh, ba, pieza ezberdin ugari ikusi izango ditugu. Eta e, iruditzen bazaizu, mm, mm-hmm. ehazu? ez izun nahi aurreratu gauza, baina ez eh, nahi aurreratu gauza, baina e, entzun nahiko nuke kantu bat, ah, ez duzu itxuten nik galdetzea gauza? ez? Ez, ez. Ados, ongi, ados. Egin nahi duzu bezala, eh? nahi bauzu itxeta putze egin ondoko astan ez dara zurik. Egizu nahi duzuna? Ez nahi zain besterako sartuko ez, baina... <laughs> Gaur nahiko punkia nago. Oi, ai, ai, ai, maia punkia. Eta beste punki batik eino egingo dio gainera. Bakizu, e, esango gu, diskauntan azken kantua nahiko berezia dela, mm. ba, e, eh, Maurizia Leon eta Basilio eta musikarekin, e, kantu batekin egin dutelako alako birmoldaketa bat, eta iruditzen bazaizu, mm belokik berak aurkeztuko digu kantua. Ah, ados. Nahi aldo zentzu. Ah, bai, plazerekin. Bai, hemen, bueno, hemen Maurizia dako gozo presente. Maurizia zan, ba, nik esan, dezaket, esan dezakegu, ba, trikitilarien munduan lehenengo punka. Ah, bai. Hau emakume punk bazan. Bai, e, honek kantatzen zuen, oio egiten zituen, eta zer kantatu etzekien garain, ba, Leonen gainean, oza, talbokalariaren gainean, ba, onomatopeia egiten zituen, eta lila, lila, lila, lila, lila, kantatzen zuen, zer kantatu egitzekin eta jo, ba, ez, izugarrezko xarma dauke kantu honek, nire ustez. Eta kantu hori hartu dugu, utzi dugu bea, kantatzen eta berotan, eta guk, ba, ekarpentsu batzuk dizkiogu, eta gelditu gara, ba, berarekin baten kantatzen. Mhm. Hori da, estudioak ematen, dizki, ematen dizkizun, baliabide teknikoak edo profitatu ditugu, eta, bueno, oso gustura egin dugu lantxo bat izan dago ere. Ba, oso gustora egin dute eta entzungo duzu maitza. Ah, dos. Ean gustoko duzun. Bikain Mauritzia beraz eh, punkia zen eta kantuaren itzena zer da martxea albokeagaz edo... Hori da, Hori albokeagaz. Bi gipean dutana. Ebe untxa, maia muruaga milisker eta beberdin astelen arte, beste hitzetaputz bat entzat. Ez? Nahi duzun <laughs> Nahi duzun nahi Kantuz kantu behintzat larun batean, goizeko ameketan, belokirekin izango da. Hori da, eta errepika igandean izango da, eh? Deia da, manifestaldia segitzen baitugu zuzenean Euskadi Ratietan, ba, igandean. Entzuna izango. Itz eta putz ere ez da izanen usaiako orduan yeah. atxaldeko lauetan, igandean zurekin izanen naiz, beraz. Ah, Beti elkarrekin. Aio, maia! Aio! beraz izango da kantuz kantu emankizunean maia muruagaren gomita, larumat goizan ameketan, eta erramezala erripika iganen atxaldeko lauetan aldatzen da asteburuntan hitz eta putz ere berriz atxemango duzi asteuntako txarrena oberena, usai amezala ostiralatxetan behatziontan, eta beraz ez larumatean baizik eta igandean atxaldeko bostetan, eta behara, niko rekin agurtzen zaituzet, beste ikerraiteko gaurko, biar arte goizberri Urriaren 6ak Euskal